بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر بفضل الله جل شانه إذن اسم صلوات السلام بسنك الله وبسنك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أزيشاني الله تبارك وتعالى ovi koji vjerujete, bojite se Allaha jalla šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. draga braćo, uz Allahu te tabaraka ta'ala pomoć, nastavljamo sa našim govorom o imanskim šartovima, odnosno o značenju imanskih šartova i tačnije, kao što vam poznato, govorimo o vjerovanju u sudnji dan. A da opet, govoreći o vjerovanju u sudnji dan, došli smo i govorimo o stanjima ljudi na sudnjem danu. Pa smo u prošlom predavanju govorili o stanjima nevjernika na sudnjem danu tačnije o stanjima griješnika na sudnjem danu. Prije toga smo govorili o stanjima nevjernika na sudnjem danu. Večeras ćemo govoriti o nekim od stanja kroz koja će proći vjernici. Ili da kažemo bolje, znači da vidimo kako će uzvišeni Allah tabaratu wa ta'ala počastiti vjernike na sudnjem danu. Međutim, prije nego što počnem govoriti o ovome, znači želim da vam opet skrenem pažnju na jednu stvar koju smo prijatelju spominjali. Draga braćo, mi smo govorili i rekli kolika je vrijednost vjerovanje uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala i koliko počasti čovjek dobiva sa tim što vjeruje u Allaha tabaraka ta'ala. I zato pogledajte od samog dunjaluka. Znači, je li isto na dunjaluku stanje vjernika i stanje nevjernika? Je li isto stanje na dunjaluku čovjeka koji u Allahu i vjeri i čovjeka koji ne u Allahu i vjeri? Čovjek koji živi sa Kur'anom, je čovjek koji ne živi sa Kur'anom. Pogledajte, s druge strane, čovjek musliman. Je li isti musliman koji se druži sa Allahovom knjigom i musliman koji se ne druži sa Allahovom knjigom? Nije isti nikako. Znači, stanje na Dunjaluku. Onda stanje, kako je stanje, vidjeli smo kada smo govorili o tome kada se čovjek prvi put bude susrećo sa gajbom. Kako će se vjernik susreti, susresti s gajbom, to jeste kada mu melek smrti buže, bude uzimao dušu, a kako će nevjernik i kako griješnik. Pa onda stanje u kaburu. I život u kaburu, odnosno život u brzahu. Znači vidjeli smo također stanje kroz koja će proći vjernik, kroz koja će proći nevjernik, kroz koja će proći griješnik. Pa onda sudnji dan i tako dalje. Da ne kažemo onda džennet i džahannam ili džahannam što je vječno. I čemu nema nikakvu kraj. I zato se ovdje ovo što ćete vidjeti, draga brać, ovo su stvari sa kojima će uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala počastiti one koji su vjerovali u njega jednog jedinog i koji su se, koji su se njega bojali. Pa tako od prvih počasti, draga braćo, jeste što oni koji su se bojali Allaha tabaraka wa ta'ala na dunjalku. Znači znamo i vidjeli smo da je sudnji dan veliki događaj. I da je to događaj veliki, i da je to dan velikog straha. Jaumul feza'il akbar. Dan najvećeg straha. I vidjeli ste i ajeta koji smo citirali iz sura Al-Hajj da uzvišan Allah tabaraka wa ta'ala opisujući sudnji dan kaže da je to dan kada će šta? Kada će svaka trudnica pobaciti svoj plod koji zade si sudnji dan. Radi čega? Radi velikog straha. I svaka dojlja će zaboraviti svoje djete. Radi čega? Radi velikog straha. I vidjet ćete ljude koji idu kao da su pjani, ali oni nisu pjani, nego Allah tabaraka wa ta'ala kazna žestoka. U tom danu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će oni koji, one koji su se bojali njega, i koji su strahovali od njega na dunjaluku, sačuvat će i tog straha na, na sudnjem danu. I oni na sudnjem danu neće osjetiti ovaj strah, nego će biti, nego će biti sigurni. I ne samo da će biti sigurni, nego će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će im slati meleke, koji će ih, da tako kažemo, smirivati, umirivati. Koji će im govoriti da nemaju razloga, da nemaju razloga da se boji. Zato uzvišeni Allah tabarak wa u suri Al-Hajj kada govori, La yahzunuhumul faza'ul akbaru njih neće ražalostiti najveći strah. To jeste dan u kojem je najveći strah. I kada se to dešava, vjernike neće ražalostiti. Zato što njih neće zadesiti. La jahzunuhum ulfaza'u Wa Vatatalakahum ulmalaikatu. Hada jevmukum ulazi kuntutu madun. I njih će susretati malaci. Ovo je dan koji vam je bio običan. Međutim, obranite pažnju u drugim kuranskim ajetima. Allah, tabaraka wa ta'ala, kada govori o ovim ljudima, opisuje ih kakvi su bili na dunjavku. U hadisu koji, hadis kuci koji zabilježi Ebu Nu'aym u svom dijelu Al-Hilli, od Šeddar ibn Ausa radijallahu ta'la anhu, ovaj hadis dobro poslušajte sada, ovaj hadis kuci. Znači, gdje Allahu poslanika alaihi salatu wasalam prenosi riječ uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. Ovaj hadis je hasan kao što kaže šeikh Albani rahmatullahi alaihi. Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže wa izzati wa jalali, tako mi moje veličine i moje gornosti, la ajma'u li 'abdi amnayn wa la khawfayn. Kaže tako mi moje veličine, neću dopustiti da se kod mog groba nađu dvije sigurnosti ili dva straha. Da se kod mog groba nađu šta? Dvije sigurnosti i dva straha. Znači sigurnost je šta kada čovjek ne strahuje. Znači kada je sigurno nešto. Ono nije ga strah ni od čega. Strah je kada strahuješ od nečega. Pa kaže se u hadisu, in huwa amenani fi dunja, a haftuhu jevme l'qijana. Ako moj rob أخفته يوم أجمع يوم أجمع فيه عبادي أكو مسيئون أكو نبيو سيقوران تاي رب تويست رب أكو يبيو سيقوران أدمن الدنيا لك تويست أكو نيو سرحو أدمن الدنيا لك نو يبيو سيقوران أدمن الدنيا كزني أخفته كاجيان شو غازاستراشتي ندان كدا أكوبين سوى ربوه تويست نسودين دان Znači, ako čovjek bude na dnjalku sigurno, ne bude, ne bude strahovo ni od čega, na sudnjem danu će strahovati. وإن هو خافني في الدنيا أمنته في يوم أجمع فيه عبادي على كمسون بودي أنا دنيالك بياو znači što se bina vjernika ako on od mene na dunjaluku ako me se na dunjaluku bude bojao i od mene strahovao ja ću ga osigurati to jest da ću da bude siguran na danu kada okupim svoje kada okupim svoje robove znači ovdje šta hoće da se kaže u hadisu ovaj hadis nije nismo potrebno nešto puno da ga komentarišemo znači onaj koji se bude bojao Allaha tebareke ve taala na dunjaluku uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će dati da bude u sigurnosti, da ne bude u strahu na sudnjem danu. I što se više budeš bojio Allah Đerlešanu na dunjalku, u većoj sigurnosti ćeš biti na ahiretu. A što čovjek bude u većoj sigurnosti na dunjalku i bude manje strahov od Allah tabarak wa ta'ala, na sudnjem danu će biti šta? Na sudnjem danu će biti u većem, na sudnjem danu će biti u većem strahu. I zato uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala u suri Ad-Dahar, u suri Insanu to je sura iz, iz Juzza Tebarak, jer nadam se da većina vas zna tu suru. Kad uzvišeni Allah Tebarak ve Ta'ala opisuje stanje vjernika, stanje bogobojazni, kaže Inna nehafu min Rabbina jevmen abusan qamtarira. Mi se bojimo, mi se mojimo naše gospodara, znači strahujemo od naše gospodara, strahujemo od dana kada će lica biti namrgođena. Pa se misli se na sudni dan, znači gdje će lica biti abusan kamtarira, namrgođena. Radi čega? Od velikog straha. Pa kaže Allah tabaraka wa ta'ala, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَدْرَةَ مَسْرُورًا Ali će i Allah tog dana od kojeg su ono strahovali, Allah će i sačuvati od zla tog dana. I da će da na njihovim licima bude radost. Znači pogledajte kako Allah tabaraka wa ta'ala nagrađiva robu. Znači oni koji se na dunjaluku bojali, koji se na dunjaluku bojali da će na ahiratu strahovat, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će im dati sigurnost, da će im sigurnost na sudnjem, sigurnost na sudnjem danu. Normalno, draga braću, znači, ovdje se misli o ljudima koji su Allahovi štićenici, Allahove evlije. Ala inna evlija Allahi la haufun alaihi wa lahum jahzamun. Allahovi štićenici, oni u istinu neće strahovati, niti će tugovati. Ko su Allahovi štićenici? Allahovi štićenici su oni alladhina amanu wa kanu yattakun, oni koji viru Allahi, Allah se boje. Znači, nema to da je Allahov evlija, ko što ima kod običnog svijeta ovdje, znači, kaže ova evlija, ova evlija. Znači, ko je evlija, Allah najbolje zna znači to jeste ko je wali, aulija riječ, množina od riječ wali, štićenik. Znači ko je Allahov štićenik, to sam uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala zna. Svaki vjernik koji vjeru Allaha i boji se Allaha imalo, on je Allahov štićenik. Međutim, neko više, neko manje. Međutim, sada kažemo taj čovjek je wali, no? Allah dragi zna. Znači mi ne znamo, možemo li iza koga reći, od akide, ahli sunnata, wal džamaata, da ne možeš reći, da ni za koga ne možeš garantovati da je osanunika džanata, osim za koga je garantovao Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Ljudi za nekog mogu misli šta? Da je bio najbogobojazniji robova, međutim jedan od stavnika džahnama da Allah tabarak vata da je bio munasik, da je bio vaki, da je bio vaki. I zato kažemo, znači čovjek se trudi da dostigne, da dostigne ovaj stepen, to jeste da bude od onih koji se boja Allaha tabarak vata ala. Međutim, osnova za ovo da čovjek bude Allahov štićenik, draga braću, jeste sljeđeni Kur'an i sunnata Allahov poslanika alihi sallam. I zato kaže Imam Šafija, u izraku dobro zapamtite. Kaže, ako vidite čovjeka da leti po zraku ili da hoda po vodi, a vidite ga da ne slijedi Kur'an i sunnet, kaže, nemojte za njega reći da je to Allah štićenik. Znači, ako čovjek, pa makar, i zašto? Zato što Allah je našanom svojim štićenicima da, može ponekad dati neka čuda. Znači, što je suprotno onome uobičajeno među ljudima. Znači, da se desi neko čudo. Znači, kao što smo mi slušali da je, da je bilo u ratu. Međutim, sve to uvjetovano da čovjek bude na Kur'anu i sunnetu jer čovjek također pomoću šeitanskih spletki tako može da čini neka čuda, da ljudi misle da je to neko čudo. Zato imam šafija, kaže, pogledaj, od vremena imama šafije. Od vremena imama šafije. Ako vidiš čovjeka da leti po zraku, ili da hoda po vatru, što ima sad ovih voda i po vatru, klanjaju se nekakvom baba džiji i tako da. Znači ova, ona što je bio, razumiješ, bio vodo po vatru, onda nešto bio počeo klanjati, razumiješ, klanja nosi namaz, hodaj. I, i onaj, I tako bio počeo klanjati, bio je znao mene, razumiješ, znao ti pitam nešto, kako će klanjati noćni namaz, kako će klanjati ovu, hajde razumiješ, ja makar. Što je kasnije, razumiješ, kaže, ja vjerujem Baba Džiji. Ko je Baba Džiji? Kaže, Baba Džiji, to je nekako, na odbila je tala, posljedno utjelovljenje Boga ljudima na dunjalku. Znači, posljedno utjelovljenje Boga, znači, koji se utjelovio nekog Baba Džiji, nekog dječaku Indije. Pa kako bola vjeruješ i klanjaš, razumiješ, vjeruješ u to, pa kaže, Baba Džiji govorio, nemoj ti mijenjati vjeru. Budi šta hoćeš da budiš, budi musliman, budi vlah, budi kršćan, budi, budista, budi ovo, ali vjeruj u mene i čini ibadet kroz tu vjeru. Znači bitno je da činiš, da činiš ibadet. A uda bila je ta, znači sva širka. Znači da je uda, ako tu, znači, treba govoriti o tome da je to širka. Međutim, čovjek zavodio ljude, čovjek hoda po vatri, čovjek. Znači, tu ima ili ti nekakvi spletki. Zato vam kažem, vraćam vam se. Znači imam šafija, kaže, ako vidiš čovjeka da hoda po vodi, da leti po zraku, vidite ga da ne slijedi Kur'an i sunnet, kaže, to nije. I zato šehr Hussam ibn Taymiye je napisao, znači posebno djelo, znači koje nazvu el furqan bejne avlija i šeitanu avlija i rahman. Furqan, znači nešto što je pravi razliku. Između Allahovih avlija i šeitanovih avlija. Znači, rezumije te knjige, da onaj koji na Kur'anu i sunnatu Allahu kusanika alaihi salatu wasalam, da je to Allahov avlija. Ko nije na tome, ne može da bude Allahov avlija. I zato, draga braću, znači opet, kroz ovu stvar, pogledajte. Znači, stvarima, znači, čovjek kada dođe, čovjek kada je u Allahovoj vjer, kada u islamu, Znači mora da uloži maksimalan napor da nauči vjeru poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Radi čega? Radi mnošta novotarija koji se pojavili. Normalno svak će ovdje doći sa nekom svoju tezu. Međutim, šta je mjerilo da znaš ili nešto novotarija u vjeri ili nije nešto novotarija? Znači normalno, znači ovo je široka tema, uleme ovo me pisala djela. Međutim, inače vam ukratko. Svaki ibadet sa kojim hoćete da obožavate uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, od, na, od namaza, od načina namaza, evo tune. To na neću komentar sad ništa sada, to je popravljanje avuta, to ćemo poslije drsa. Svaki ibadet, hoćeš da, da, da zikriš, hoćeš da kamljaš, hoćeš da postiš, hoćeš da ovo, vidi, znači taj namaz, taj zikr, taj način namaza, taj način zikra, to ovo, je li to učinio poslanik Anihi Salatu Salam, je li to učinio Ebu Bakr, je li to učinio Omer Osman Jalija? Jesu li to oni činili ili nisu činili? ako vidiš da je tako zikrio, da je tako klanio, da je tako postio, da je tako hačinio, Ebu Bekr, Omer i Osman i Alija, čini ga i ti. I ne pitaj za dokaz. Zašto? Sve to što su to bili ashabi Allahov kusanika alihi sallatu Međutim, ako hoćeš da obožavaš Allaha djelašanuhu na način, a to nije činio ni poslanik, ni Ebu Bekr, ni Omer, ni Osman, ni Alija, onda upitaj samog sebe, može li to da bude ibadet? Može li da se Allah djelašanuhu obožava sa nečim? sa načinom kao ga ne obožavao poslanik. To tako nije činio ni poslanik, ni mu Bekr, ni Osman, ni Ali, ni Tiku. Jer moguće da oni nisu znali način koji približava uzvišenom Allahu te barku ta'ala? I zato vam kažem ukratko. Znači, kad god hoćeš da na neki način obožavaš uzvišenog Allaha te barku ta'ala, znači upita je li to učinio Abu Bekr i Omer. Ako je to učinio Abu Bekr i Omer, da ne kažem i Osman, i Ali, i drugi ashab, čini ga i ti. Ako ne možeš da nađeš dokaz da su to tako učinili, ne ga ni tako ti učiniti. Bilo da se radi o načinu ili, ili, ili bilo čemu. Jer, draga braću, novotarije su počele za vrijeme od, od vremena sahaba Allahog poslanika, alihi salatu wasalam. Neka stvar može biti u osnovi propisana, kao što je, na primjer, način spominjanja Allaha djelašanu zikr. Međutim, način kako ga činiš, tako ga nije činio poslanik. Ni Niti u Bekr, niti Osman, niti Alija. Znači, način. I zato znate ona hadijska, su ljudi se okupili u halku da spominju Allaha djelašanu, pa ovaj rekao spomenuti Allaha toliko puta, ovaj rekao spomenuti Allaha toliko puta. Pa kad je to došlo do Abdullah ibn Mesuda, Abdullah ibn Mesud došao tim ljudima koji, pazi, spomnjali su Allaha, nisu, nisu spomnjali harame. Pa kaže Abdullah ibn Mesud, kaže, ma esra u ma dalaltu. Kaže, kako se brzo, kaže, zalutali. Ma esra u ma dalaltu. Kako se, kaže, brzo zalutali. Kaže, još su, kaže, još to ashabi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, vi izmišljate, bad, jes poslanik zikruje, bubi, ali nisu tako zikruje. Znači, znaš kako je poslanik zikruje, bubi, bubi, kako su zikruje. Hoćeš da činiš ibadet, bolo ako hoće da činiš, i tada je rekao Abdullah ibn Mesud, i tebi uvala tebta'idu fakat kufidu slijedite, nemojte uvoditi u vjeru. Kaže, ono što vam je došlo, to vam je dovoljno. I zato ko će da spominje Allaha, neće upola moći da spominje Allaha koliko je spominio poslanika alihi Salatu sallam. To sam spominio od jutjarnijog zikra do večernijog zikra, do zikra posle namaza, do ovog, do ovog, nećete moći da izdržite. Hoćete da postite koliko je postio poslanika alihi Salatu sallam, nećete moći. Hoćete noćni namaz, nećete moći. A nemojte onda uvoditi. Jer ono što vam došlo, do, uzmite od nafine koliko možete. Što je poslanika alihi Salatu sallam. Draga braća, ovo je nešto što je tako jasno sa čovjekovim razumom. Znači, ne može biti ibadet, način koji približava Allahu tabarak wa ta'ala, a da ga poslanik alaihi salatu wasalam neće biti. Drugo su stvari dunjalu, kao oblačenja, vožnje auto, to sve, međutim, vjeri, ne može biti nešto da približava Allahu tabarak wa ta'ala od onoga što zovemo ibadet, a da to nije činio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasalam. I zato vam kažem, znači, ovdje kad se dotičem ovoga, znači, ovdje samo kažem, Allahu su obrije one koji se boje Allaha. Allah samo zna koga se boji. I mjerilo, znači u ovoj stvari, da čovjek što više slijedi Kur'an i sunnet Allahog poslanika, alihi salatu wasalam, bliži je nečemu što se zove evlijaluk. Znači da bude Allahu te barakva ta'ala štiče. Druga, draga breću, počast, odnosno od sljedećih stanja kroz koja će vjernik proći na sudnjem danu. Da ćemo ovo još malo, možda još malo sada pasiti. Hajde ti vamo se pomakli, a da malo da... Pasiti. Stanje na sudnjem danu jeste ono što smo spominjali, što je došlo u dužem hadisu, da je Allah posanika aleyhi salatu salam kaže da će sedmorica biti u hladu, arša u hladu na sudnjem danu, na dan kada ne bude drugog hlada osim Allahovog hlada. I draga braću, pogledajte, sad je ovdje vruće. Mustar je vruć rad. I to je, da kažemo za Allahova milost prema nam. Da nas podsjeća na džahennem. I sad je nama ovdje vruće. I kad dođe ovi dane, svaki ovaj drž, koliko god otvorimo kozor, koliko god bila klima nama je vruća. E zamisli sad da se mi zatvorimo sad ovdje u sobu i da upalimo grijanje. Kako bi bilo vruće? I da tako nas drži neko dva ili tri sata. Znači u ovoj sobi sad, evo, mi smo sad ovdje zamislimo, da zatvorimo vrate i prozore, da upalimo grijanje i da tako budemo tri sata. Znači tako nam laha, bilo to bilo izdržljivo. Međutim, zamislite ljude, koji će u džahnemu tako biti vječan. Znači, zamislite džahnemsku kaznu, a najveća vatra na dnjalku nije ni koliko deređa znači, od, od džahnemske od džahnemske kazne. I zato vam kažem, znači, ovih dani koji dolaze, treba čovjeka da približe Allah tebara kod Ne da udalje čovjek od Allah tebara. Jer većina ljudi ovih dani udaljuju od uzvišenog Allah. Ljudi se podaju grijesima, ne vode računa o svom pogledu i tako dalje. Ovi dan temelje približe čovjeka uzvišenom Allah. Jer ga podsjećaju. Podsjećaju ne. Jer zato ova vrućina, znači ljetna koja dođe, to je jedan znači od izdisaja, da tako kažemo, džahnama, odnosno džahnamske, džahnamske vatre. Međutim, oni koji će biti u hladu, znači kao što čovjek kad je vruće, kad dođe onaj mostarski čulopak, pa ti sjediš unutra u pa imaš klimu, pa ovo, tako će na sudnjem danu, da kažemo, biti ljudi koji će tako biti u, u živanci, koji će biti osigurani. Između ostalog, u hadisu muslima, Buhari muslima, debu Horeire radijallahu ta'la anhu je došlo da će sedam kategorija ljudi da će biti u hladu sunja i dana kada ne bude drugo u hladu sam Allahu Odmah napomnijem da neće samo sedam ljudi biti u hladu sunja i dana. Znači ovdje u hadisu je spomenuto sedam. Međutim, u, drugo, u drugim hadisma je došlo da će još neki biti u hladu, zviše, u, u hladu, u hladu na sudnjem danu. Jer nekada kad u hadisu dođe, kao što u hadisu, sedmoricu, ne znači da mimo sedmorice Allah neće druge staviti. I zato je Hafiz ibn Hajar znači, napisao jedno dijelo gdje je sakupio sve kategorije koji će biti u hladu na sudnjem danu. Međutim, ovo je samo od nekih od neki kategorija. Pa u hadisu Buhari muslima, kao što rekao, došlo da će sedam kategorija ljudi biti u hladu sudnjeg dana kada ne bude drugog hlada, sam Allah u hladu. Prvi od njih je al-imam al-adil. Odmah da kaže na početku ovdje. Da se ovdje Allah vam dao svako dobro. Radi o ljudima koji su imali jako i čvrstu volju. Brate, pažno na ovo. Znači o ljudima koji su imali jaku volju. I na Dunjaluku, ko uspjeva u raznim stvarima? Uspjevaju ljudi koji imaju jaku volju. Znači bilo da se radi u sportu, bilo da se radi u studijama, bilo da se radi ovome, bilo da... O čemu god da se radi, uspjeva onaj koji ima jaku volju. Tako ako razmislite o kategorijama ovih ljudi, koji će sad spomenuti ovaj hadis, to su ljudi koji su imali jaku volju. Da kažemo, imali su jaku volju za razliku od drugih, pa su dosegli, odnosno došli su ovih stepeni. Prvi od ovih jeste Al-Imam La'adr, pravedan vladar. Pravedan vladar. Ono što je karakteristika i odlika većine vladara jeste da, jeste da su napravedni. Znači, bilo da se radi muslimani ili nemuslimani. Znači, skloni su napravedni. Zašto? Zato što im Allah Zršanu dao. Znači, dao im odunjavljko, dao im oživanje, dao im odovanje. I, i u gafletu. Znači, priroda je da će takvi ljudi biti u gafletu. Međutim, onaj vladar kojim Allah Zršanu dao vlast, pa ga ta vlast ne udalji od uzvišenog Allaha, nego čak šta više, približi ga uzvišenom Allahu I bude i boji se Allaha po pitanju ljudi, uzvišeni Allah Đalešanu će ga dati, znači da bude na hladu sudnjeg dana kada ne bude drugog hlada sam Allahom. Znači kao što je primjer Omer ibn Abdulaziz. Omer ibn Abdulaziz, znači halifa koji je vladao 99. do 101. hijđaratske godine, znači koji je proglašen, znači koji također nazivaju od hulefa, porede ga sa hulefa Rašidun, znači da je poput Ebu Bakra, Omara, Osmana, jel? Znači kad čitate tu biografiju, kad čitate tu siru, znači čudo. Znači ne možete da vjerujete. Znači čovjek se upite, to moguće? Međutim, moguće za čovjeka koji se boji Allah, tabara, koji je tada moguće. Znači njegova žena kad opisiva njegovo stanje, kada govori o mene ibn Abdelaziz u privatnom intimnom životu, znači, pisiva da ona kada, kao žena kada bi došla svom mužu, za intimnu potrebu, kaže, znao bi se okrenuti i kaže, kaže, bojim se Allah, tabaraka wa ta'ala, mislim na sudi nam, bojim se što će me Allah pita za ovo što mi je dao. Pa razmišlja o me, pa razmišlja o me. Pa sad, pa okuplja u lemu ispred sebe, pa traže lijepo da ga savjetuju. Pa kad izabran za halifu, plaće, neće da bude halifa, ljudi, hoć, plaće, neće da bude halifa. I zato znate, Ebu, Ebu Hanifa, rahmetullahi alihi, je bio bićovan, zašto? Zato što se nije htio prihvatiti kadiluka. Zato što se bojao, den, bojio se tog iskušenja. Znači te, te, te odgovornosti. Da ne kažem, drugi vladari koji su primjer tih vladara kroz istoriju islama, koji se bojali uzvišenog Allaha tabarik wa ta'ala. Međutim, ono što odlika većine vladara jeste da nisu pravedni. Međutim, onaj koji bude pravdan, koji uloži, taj da kažemo trud, znači njega će uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala tako počestiti. Druga kategorija, odnosno drugi, jeste mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu tabarik wa ta'ala. Šabu neše fi ibadetan. Mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu Šta je odlika većine mladi ljudi? Znači čovjek kad je mlad, on je tad oličenje snagi. Tad je, znači, čovjek pun snagi. Čovjek kad je pun snagi, tada može da šta? Da griši. I zato vidjeli ste u prošli put, u se spominje da od, od, od, od ljudi koje Allah Đelšanu neće pogledati na sudnjem danu, jeste starac koji je činio zinalog. Starac koji je činio zinalog. Zašto? Zato što je taj ulago trud, ulago napor u griješenju. Znači šta će starac koji nema izgubio snage, izgubio kuveta, šta će on? Međutim, radi tolike prevelike ljubav prema griješenju, hoće da se nauči. I zato će mu kazna tolika bi da ga Allah Žešan na sunje neće gledat nikako. Međutim, mladić je sklon čemu? Sklon griješenju. Porete sada ovo. Mladić je sklon griješenju, znači kada će u kuvetu. Pogotovo kad živi u vremenu ovakvom kada, kao što mi živimo. Znači taj mladić koji svoju mladost i svoj, taj svoj život, jer poslanik Ali Alim tu sam kada govori onom hadisu, da čovjek neće se pomaknuti sa sudnjeg dana dok ne bude upitano pet stvari. Pa kaže se o svom životu, u što je probio, i kaže se o svojoj mladosti u što je potrošio. Znači, mladost je tolika blagodat kao da je to zaseban život. I zato gledajte kako koristite svoju mladost. Znači, čovjek koji svoju mladost i to potroši u pokornosti Allahu te barakvetala, pa bude mladić koji se Allaha boji koji klanja pet vakat namaza, koji klanja namaza u džematu, koji uči Allahu tebareku ta'ala knjigu, koji naređiva na dobro, koji odvraća od zla, koji druge savjetuje, koji kada se oženi živi po islamu, koji ga... Znači, onaj koji u tom vremenu takav bude, uzvišen Allah Allah tebareku ta'ala će ga ovako nagrati. Pogledajte, mašla, kako lijepo vidite. Večeras na sljedeću ovoj, ova naša braća koja su došla iz Sarajeva znači da pomognu odom u našu braću iz Mostara koja hoće da pa dijela ove letke. Znači pogledajte, samo razmislite. Dok većina tih ljudi su izašli tu radi griješenja, jer su pošli griješenje, tu sve i ti par momaka i dijele letke, papiriće, papiru kojima se govori o Allahu. Pozivaju ljude u božavanje Allah, pozivaju ljude na namaz, pozivaju ljude na obor, mladi ljudi. Znači, mladi, lijepi, znači mogu da se odaju griješenje. Međutim, pogledajte u što oni troše svog matosti. Inšallah i tala da Allah njih sam učini od ove kategorije. I zato, nad toga što čovjek tada može da se oda toliko griješenju, međutim, odo se pokornosti uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, znači šta uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala će ga nagrati. Da na sunjem danu, on znači bude zaštićen i da uživa. Treća kategorija jeste ona i čija su srca vezana za džamije, za mesđe. Kaže čovjek čije srce više vezano za džamije. Draga braćo, govor također o odnosu prema džamije je nešto što posebno zahtjeva vrijeme. Međutim, opet vam kažem i ukratko ukazujem prvo sebe, onda je svima oko. Znači, da nije u džamiju samo doći, znači, klanjati namaz i što prije izaći. Ili ući zadnji i tako dalje. Znači, da se naučimo, ovo je opet nešto što se vraća na nas. Na našu korist. Da dođeš u džamiju prije namazskog vremena. Da kažemo da dođeš u džamiju 15-20 minuta prije. Umjesto da hodaš, lundaš po gradu, dođu u džamiju 15 minuta prije čovjek dok čeka namaz, on je u namazu. Znači ako dođeš, čekaš kao ih, dođeš, sedneš i zikriš, spominješ Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah, kibar. Donesi salavat na poslanika, alaihi salatu salam, na sahabe Allahove poslanika, alaihi salatu salam, u puću do, dobiš Allah, tebarku wa ta'ala, za svoje koji su umrli, koji su preselili. Moliš Allah, tebarku wa ta'ala, za sebe, moliš za svoje djecu, moliš za potomstvo. Završi se namaz također da ostaneš. Da ne kažem da čovjek koristi vrijeme, na primjer, između akšama i acije, da tako slično da ostane, da uči Allahu te barakva ta'ala knjivu i tako. Međutim, vjernik mora da ima, znači da džamije igra ulogu u njegovom, u, u njegovom životu. Ja opet govorim, ovo prvo napominjem savjetujem sebi. Jer ovo je da se međusobno savjetujem. Znači ja nisam ovdje neko ko vama soli pamet, ko vama govori. Znači mi smo ovdje, znači zajedno, zajedno se podučavamo, zajedno učimo. Ja sam rekao, ja nekad ovdje kroz ovo više naučim nego vi zato što dosta puta prođem pored nečega, nisam prije prošao pored toga, ili nije mi bilo jasno, pa se, pa se primoram da se vratim ili da pitam nekoga koji, je učeni ili, ili da se vratim na druge knjige i tako dalje. Znači, međusobno učim i međusobno savjet. Zato znači, Allah sam drag, znači da ovu stvar, da, da, da, da, se vidi u našoj džami omladine i prija, da kažemo, namaza i posle namaza i tako dalje. Zatim sljedeća kategorija, odnosno četak kategorije, kategorije, jeste oni koji se voli Allaha radim. Znači dvojica ljudi, pogledajte, pogledajte kako je nekada, znači kako je Allahova milost prema nama. Kako je Allahova tabaraka wa ta'ala milost prema nama. Da ti Allah Đelešanu daje da preko neke lahke stvari osvariš nešto veliko. Četa kategorija da se voliš, da se dvojica ljudi sretnu i da se zavole ume Allah. Znači dvojica se ljudi došla i spojila samo radi čega? Radi Allahove vjere. Nije dunjaluk sakupio, ne je zakupio posao od njihovu, nego jednostavno vjeru. Sjeli na kafu da pričaju ko vjere i radi vjere. Ta dvojica ljudi koja se srpnu i koja se raziđu, a koja se zavoli Allaha radi. Znači, pazite, ovo je samo pitanje srca. Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će na sudnjem danu počastiti sa čim će počastiti sa ovim. Znači da će biti u hladu kada ne bude drugog hlada samo Allahovog hlada. I zato, draga braću, također ovu sar. Znači, da se naučimo da se volimo ima Allah. Znači šta je sad pogledajte ovdje nas okupilo? Okupilo nas ovo o čemu govorimo. Allahu i ajit. Hadis poslanika alaihi sallatu sallam ništa drugo. Znači pogledajte mi ovdje iz Mostara. Naš brata Ali iz Amerike. Ovaj iz Bosne. Ovaj jedan. Na čega došlo, došlo radi Allahu i Na čega drugo. I šta Allah ta'ala da nas uzvišeni Allah tebara kva ta'ala učini od ovih o kojima sada govorim. I da nas Allah i ta'ala okupi u džennetu i šala da sedimo ovako kao što sada sedimo ovdje radi tumačenja njegove knjige i da slušamo hadise poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sljedeća kategorija jeste onaj kojem se žena ponudila. Žena mu se ponudila da učini zinalog. Pa on rekao, inni ahafu Allah, ja se Allaha bojim. Znači, pogledajte također ovdje. Znači, nije isto, na uzu bila je tala da nas Allah sačuva od fitneta, od iskušenja i, i dunjalučki, i, i od svake vrste fitneta. Međutim, poslanik Alihi salatu wasalam kaže, ko što je došlo u hadisu, mislim, Buhari ili muslima, možda Buhari muslima, vallaha ne sjećam se, ona je, ma teraktu fikum fitneten adarba min nisa. Nisam vam ostavio fitnu koja je teža i koja je gora od, od, od fitne žena. Znači, opet vam ovdje skrećem pažnju, Allah vas nagrada, znači, nemojte ovdje razumjeti da ovdje islam, jeli, Kur'an i sunnet govore negativno ženama. Znači, ja sam to, uh, uh, govorili smo o tome. Znači, žena u islamu, muslimanka, znači, može postati takvo zlo, da kažem takav šeitan. Da nije na spletka gora od šeitanove spletke. Jer Allah dješanu kada govori u suri Jusuf za one žene koje su navodile Jusufa, kaže inna kejda kunna azim, vaše su, vaše, su, vaše su spletke uistinu velike spletke. A kada govori za spletke šeitana, kaže, kaže inna kejda šeitani kane daifa, šeitanova spletka je slaba. Znači, to su deređe do koji može da dođe žena. Međutim, s druge strane, žena može da dođe, da bude, kao što kaže poslanik Alihi Salatu Sala, kao što je u muslimu, da najbolji, znači najbolji vid dunjaluka, dunjaluko, dunjalučkog uživanja, kaže al mar'atu saliha. Kaže hajri žena. Znači pogledajte kako, znači može da dođe do najveće visina, a isto tako može da dođe do najvećeg. E sad, znači te žene koji su krenule tim drugim putem, znači na njih se odnosi ovdje. Znači žene, da poslanik Arihi Salatu Osalam kaže da je najveća fitna, znači koji poslanik Arihi Salatu Osalam ostavio. Da ne govorimo znači o fitni ovog vremena. Znači, onaj, znači, kako pričaju, znači, žene nisu imale spletke i nisu bili toliki šar prije 20 godina ako što su sada. I sve što ide vrijeme, znači da Allah tabarak, normalno muškarci postaju veće zlo i već, veći šar i, i, i više se radi harami, češće se, međutim, znači, sve biva gore. U svemu tome kaže, znači, ljudi koji traži haram, je li isti onaj čovjek koji traži haram i, i, ili onaj kojem haram dođe? Kad ti dođe haram, i ponudit se, onda ti je lakše da ga počiniš. Znači nema ništa. Znači šta te sad spriječava, ništa te ne spriječava. Ima i koji bi u haram, on traži, traži jednika, ne može naći. Znači ne, ne može naći. To ponekad može, obratite pažnje, to ponekad može biti Allahova milost. Da čovjek hoće da učini haram, da Allah otklanja haram od njega. Hoćeš haram, ali Allah ti ne da da upadneš u taj haram. Znači Allah te barakuje ta Allah te zaštiti. A to opet se vraćamo na ono na istiharu, uopšte, ne ovom, nego mislim uopšte na Allahov, kada ponekad neka stvar, znači čovjek hoće da ga zadesi, znači može to biti stvar koja je halal, hoćeš neki halal, Allah od tebe to otkloni. Zašto? Allahu milost, Allahu milost prema tebe. Međutim, ovdje kada, kada se ponudi taj haram, nema šta. Znači, došlo je samo pitanje da počiniš. Međutim, u tom momentu, znači, pogledajte koja je tu potrebna volja. Koja je tu potrebno, tako da kažemo bogobojaznost. Da čovjek kaže, in je hafala, ja sam ah. Znači, može. Može da isprazni svoje strasti, da se zadovolji, na dunjalički način, međutim šta ga sprečava, sprečava na sudnji dan. I zato što zna da ima dan u kojem će trudnica pobaciti svoj plod, da ima dan kada će dojlja zaboraviti svoje dijete, da ima dan kada će ljudi ići kao da su pjani, da ima dan kada će se sunce približiti, da ima dan, da ima dan, da ima dan, da ima dan, i onda kaže, in je Allah, ja sam Allah. Pa ga uzvišeni Allah, tabarik wa ta'ala, nagradi sa čim, tako što će mu dati užitak na sudnjem danu. Kada većina ljudi neće biti u žitku, uzvišen je Allah tabarik wa ta'ala će ga počastiti s ovim užitkom. Sljedeća kategorija, odnosno šesta kategorija jeste čovjek, znači ova kategorija vezana za ihlas, za iskrenost. Znači čovjek koji je toliko iskren prema uzvišenom Allahu tabarik wa ta'ala, znači da toliko sakriva svoju sadaku. Pazite, znači sadaka Može biti javna, može biti tajna. I mirilo te iskreno svjesne srce. Znači, može čovjek sad da ja javno da sto maraka i da bude maša iskreno tome da Allah Đelšanu od njega to primi. Da, pred hiljadu ljudi da. Znači, ko što se sahabi, ko što je Bu Bekir, ko što on Osman radi Allah tjela anu, pred svima sahabima da čita svoj metak, pola svog metka. Čak ponekad u lama kaže da to javno davanje sadake, ako ćeš drugoga podstaknuti na to, je bolje nego tajno davanje sadake. Znači, javnost ili tajnost nije mjerilo. Mjerilo iskrenost. Međutim, opet, ti ljudi koji su iskreni toliko, znači oni daju toliko, tajno daju sadaku, da ljudi ništa ne znaju ko daje. Da kaže poslanik alihi salatu wasalam, kaže tako da njegova lijeva ruka ne zna šta daje njegova desna ruka. Ja mi se zdo bukvalno da ti lijeva ruka negdje šta ti daje. Jedne prilike sam ja vidio, čovjek sam tako došao, razumio. Znači mislim da treba staviti ovakvu ruku da, da dadne ona. Znači bukvalno razumio. Jel ko što je došao i razumio, razumiješ da je avret od, od, od, od pupka do koljena. Pa skinuo je stavio prst, onaj prst u pupak, razumiješ, kaže, misli, misli da mu je samo prst, ona, misli samo da je pupak na avrat, a da drugo ne avrat. Ne, nego ovdje se misli šta? Znači da čovjek toliko daje tajno, znači ovdje poslanik Ali Isra, tu sam navodio primjer, da mu lijeva ruka koja je toliko bliza desna, da ne zna šta mu daje njegova desna, šta mu daje njegova desna. I zato, draga braću, znači, pogledajte ovdje kategorija, Pogledajte ovdje vrata dobrih dijela. Svak može sebi da nađe neka vrata. Svak od nas može sebi da nađe neka vrata, da nađe neki ibadet, da kažemo, koji će mu posebno biti slast. Ibadet koji će ti postati strast. Da tako kažem. Ibadet koji će ti postati strast. Jer koji god, ovo dobro zapamite, koje god uspio na dunjalku ili na ahiratu, to jeste i na dunjalku ili na ahiratu, uspio je, draga braću, radi neke tajne koje između njega izvišao ga Allah, tebara ta, koji ne zna niko ljudi. Uspio je radi neke tajne koje između njega i Allah, tebara ta. Jel to radi noćnog namaza koje klanja? Jel to radi sadake koju djeluje? Jel to kao što će doći zato što zaplaće da ga niko ne vidi od sraha od Allah, tebara ta. ta'ala? Jel to radi ovoga, jel da to? Ali uzvišeni Allah, tebara ta. ta'ala, nam je toliko otvorio vrata, dobro. I zato čovjek samo treba sebe da traži u kojim vratima može da nađe. Međutim, u svakom slučaju, znači, davanje sadake i udjeljivanje, je, draga braću, nešto, o tome smo govorili, na što čovjek sebe mora da nakrije. Znači, mora čovjek da se nevikne da daje sadaku. Ne može čovjek biti škrt. Muslima ne može biti škrt. I ne možemo nešto govoriti o islamu i muslimanim i furat se da smo muslimani i ovo, međutim da budeš škrt. Znači mora se naučiti da se daje. Bola ovaj dunjalu, neću čovjek na njemu. Ako budeš vas za broje koliko imaš para, koliko su minusu, koliko su plusku, bola nećete niđe biti. Znači nemoj, nemoj puno brojati. Znači sve što više brojiš, znači bojim se da će beričet biti manje. Znači boji se Allah, tabarak wa ta'ala, strahuj da Allah, jer ko se boji Allah, Allah mu daje obskrbu. I druga stvar, daj sadaku. Jer sadaka povećava čovjeku mjetu. A čovjek normalno ne daje sadaku, sad ti mjetu. Nego čovjek koji daje sadaku, Allah tršanu povećava njegov mjetak. I poslanik Ali Salatu Islam kaže, ma nakasa malo min sadaka. I mjetak se neću manjiti od sadaki. Allah tršanu će ti nadoknaditi to što dobiješ. I sljedeća kategorija jeste znači čovjek koji pusti suzu od straha od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Čovjek koji pusti suzu od straha od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači čovjek kada je sam, osami se sjeti sa Allaha tabaraka wa ta'ala, pusti suzu. Znači to upućuje našto njegovu opet iskrenost. Znači kad se sam, znači znaš da te gleda sam uzvišenog Allaha Znači, ko zaplače i pusti suzu radi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, da ne kažem ko to bude adet, uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala će ga počastiti, uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala će ga počastiti sa, sa ovom nagradom. Opet da se vratim ukratko, generalno ovaj hadis. Znači, pogledajte, znači, za svaku od ovih kategorija je potrebno, tako da kažemo, jedna jaka volja. I zato će ovi ljudi posebno biti nagrađeni. Zato će ovi ljudi biti u hladu uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala kada drugi ljudi ne budu u hladu. Zašto? Zato što su dali taj napor i zato što su dali taj trud pa je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala počastio s ovim što je, što je počastio. Normalno ovdje je došlo još ovaj, e, o tome ćemo ako Bog da inša Allah i ta'ala govoriti sljedeći put. Međutim, s obzirom da je sad malo onaj, vruće, onaj, malo ćemo skrati, jer sad već nismo, na, ako, ako nismo dužni, pa ćemo inšala i ta'ala i sljedeći put govoriti o, o znači, stvarima, o stanjima vjernika na sudnjem danu. Molim Allah, tabarak wa ta'ala, da nas smiri. Molim Allah, tabarak wa ta'ala, da nam oprosti, da nas učini od Allahu i tabarak wa ta'ala, bogobojaznih robova. I draga braćo, znači, još jednom napominjem, znači, napominjem prvo sebe, onda vas. Da ovi dani koji dolaze, treba da nas učine boljim. Da nas približe uzvišenom Allahu, tabarak wa ta'ala, a ne da nas udalje od uzvišenog Allaha te barekuta ta'ala, od Allaha te barekuta ta'ala a Napominjem prvo se vam, da vas, da se bojimo Allaha te barekuta ta'ala po pitanju pogleda. Znači znamo da uzvišeni Allah te barekuta ta'ala, znači nije rekao neki učenjak, uzvišeni Allah te barekuta ta'ala nam naređuje barani pogleda. Wa kulli mu'minine vuddu min afsari. Reci vjernicima neka obore, reci vjernicima neka obore svoje poglede. Znate u hadisu apostolika alaihi salatu wasalam što je došlo. Hafiz ibn Qayyim rahmatullahi alaihi kaže da nema stvari koje gora otrovnija za čovjekovo srce od pogleda, od pogleda koji je, od pogleda koji je haram. S druge strane, čovjek treba da se osnaži, znači sa ibadetom, da u ovom vremenu poveća, poveća svoj ibadet. Znači sada, znači velika je razlika između namaza. Znači da čovjek poveća učenje Kur'ana. Također zikr, znači ove stvari koje smo rekli, salavata poslanika, alaihi salatu wasalam. S druge strane, Ramazan se bliži je čovjek normalno i takako trebao da ojača svoj ibadet u Ramazanu. Međutim, da bi ojačao svoj ibadet u Ramazanu, mora da se pripremi za toga, mora da se zagriješ. I e zato vam kažem, znači, sada je vrijeme kada čovjek treba da se priprema. Znači, sada je vrijeme kada onaj koji misli da uči puno Kur'ana, da uči nekoliko džuzeva Kur'ana, da znači da se sada počne zagrijavati. Tako bi je bi skrenuo pažnju onima, znači koji ne znaju, koji još nisu završili sufaru, da što prije to završi, da nađe nekoga, da nauči, da ne dozvole da im prođe mjesec Ramazan, a da u njemu ne čini jedan od najvećih, jedan od najljepših ibadeta, a to je učenje Allahu Akhtubarak wa ta'ala govora. Znači, nemojte dopustiti sebi da, vam, da vas, da Ramazan vam prolazi, a da niste u prilici da u njemu učite, znači, i da činite jedan od najljepših, najboljih ibadeta, to je učenje Allahu Akhtubarak wa ta'ala govora. Molim Allah Akhtubarak wa ta'ala da nas smine, da nam oprosti, i da inša Allah i ta'ala nas okupi ovako u džennetu, kao što nas okupi u njalutu,